Patjetër, edhe unë e bëj shpesh, mm -hmm. me thënë drejtën, se i harroj. Andaj këtë Altini si e shkur është që kur i mora. I fiksuar, e fle me syze, lahet me syze. Çdo gjë me syze. Po, është e vërtetë. Këtë mos e them. Jo, jo, s'ka nevojë që ta themi se Kuptohet Altin vetë, s'ka problem. Kuptohet. Kuptohet. Po edhe gjatë shkumosjes edhe gjatë shplarjes, po? Po, po, okay. në të dyja raste. Të lumtë. Si ja bën ti bravo. Jo mban ato që ndrojnë vetë, ka shka për atë veshët. Një shpikje e madhe, dy grepa mbas veshëve dhe një mbështetje në hundë. Dhe që ndrojnë. Po i lan, i lan kur lahesh apo Po po, i lan natyrisht. si një pjesë e vërtetë e trupit të tij. I laj. Ti i heq apo lahesh bashkë me to? Jo, i heq, por edhe ato i laj. të shtunës. Kush e pa Eurovision të shtunën? Pa njëri Eurovision? Pa Eurovision. Jo të gjithin. Po. Unë e pashë të gjithin. E si t'u duk? Mbete i zhgënjyer mjaftueshëm apo ke akoma për t'u zhgënjyer? I zhgënjyer mjaftueshëm, të them të drejtën, nga të gjitha këngët pothuajse përveç tonave që ishin shumë mirë. Si Ermali, si Eleni. Mhm. Edhe Genti natyrisht. Genti pastaj ishte Domethënë nga ana vokale dhe gjithë performanca e Gentit ka qenë absolutisht perfekte. Po, edhe në krahasim me të tjerë. Jo Gent, po ishte Eugent. Mm. Eugent. Eugent, jo ishte vërtet mirë, po e di çfarë nuk më është se ka problem të madh që s'fitoi uh, Genti se ajo dihej, nuk është se domethënë ishte basti që fitonte Shqipëria. Po pra. Më shumë shanse kishte Eleni me thënë drejtën. Duke gjykuar nga tipologjia e këngëve që kanë fituar Eurovisionin, këngë greke të kaluara, se ke parasysh, ç'ka qenë an, an, antik, se ç'ka qenë një këngë po, antik. Mm -hmm. Wow. Ka pasur një këngë ashtu? Mhm. Mm You're my lover, undercover. Mm. Po pra, kështu që ë uh, që është e ngjashme me këtë këngën që këndonte Eleni dua të them në formën e saj apo mm -hmm. Ruslana me Wild Dances që që hidheshin e përdridheshin ato Kurse këngë si të Gentit më rrallë, ndoshta kurrë. Gjithsesi, ajo që më erdhi keq mua ishte ajo kënga që fitoi. Britani, Izraeli. M'u duk shumë e shëmtuar si si skandaloze më thënë. Në përgjithësi, domethënë m'u duk komplet pa shije, pa gusto, e kuptoj mesazhin, thoshin edhe pse hajde ta gjesh mesazhin mbas asaj po ajo çoroditja e saj gjë që ajo bënte me sytë. Po po. Domethënë ishte si mos o zot Ishte shumë ë kështu e pakëndshme Jajks Kështu që nuk e di domethënë Për këtë jam i zhgënjyer Se mund të kishte fituar secili nga ata mhm. Ai Zeshkani nga Austria për shembull Kishin këngë të lezetshme Ishte një këngëtar Me origin afrikane Po që përfaqësonte Austrinë mm -hmm. atje O, s'e kam dëgjuar atë këngë. Ishte një këngë e bukur ajo. Ai si të tjerat domethënë. Ai ishte si më e hajrit domethënë. Kjo këngë pop ishte, po. ishin po. Po kjo që fitoi si pulë, si mace, si gjë, nuk e mora vesh atë gjë. Shumë keq. Si pulë, si pulë, bënte. Më së shumti. Po, si kotec, mm. shumë, është Eurokoteci, nis. Hajde më. E pashë pastaj që njerëzit ishin mërzitur shumë. Nëpër Facebook nuk ishte lënë njeri, siç po bëjmë ne tani praktikisht, mm. por Me ca deklamacione kështu të mëdha fare. E kam thënë vit mbas vit asnjë s'ma vë mend ça ke thënë ti. Për Eurovisionin flas. E kupton, mund ta shajmë sa të duam ai do vazhdojë se ka atë lobin e vet, ka financimet e saj. Shërben si kartolinë për vendin, po, patjetër. Po shërben si kartolinë për vendin uh, që e fiton. Për shembull Portugalia pati një moment se shpalosi gjithë ato qytetet e traditat e Mm -hmm. Këto ato se është përthithur dhe turizëm, e ke parasysh shërben se ka shikueshmëri 180 milion shikues kishte patur në Europë gjatë uh, mbrëmjes së uh, të shtunës. 180 milion. Që është shumë. Që është jo pak. Po. Dhe shërben për këtë, por uh, edhe që është si qok, kam përshtypjen unë është komplet si qok. Diskutohet. Hajt mo. Imagjinoje për shembull se sa pak influencë muzikore reale ka Eurovisioni. Në këtë radio apo në secilën radio që luan zhanrin e muzikës pop, po themi siç është Club FM, Muzika që vjen nga Eurovisioni zë ndoshta 0.05% të gjithë, mos them më pak. Spektrit muzikor. Që luhet. Mm. Ëh, se pastaj çfarë ka pastaj arkiva mund të jetë akoma edhe më pak se aq. Po po them, po çfarë luhet në përgjithësi mund të jetë 0.0 futi një 0, pastaj 5% të asaj që që vjen. E kupton? Ne nuk luajmë atë muzikë sepse është Sidomos kur është kështu me klloçka dhe me këto gjëra, se çfarë ta luash atë këngën atje? Se nuk e di. Me çfarë ajo nuk shkon as me Paloma Faithin, ajo nuk shkon as me The Madden Brothers, nuk shkon as me George Ezra, nuk shkon as me Rihanna, nuk shkon as me Beyoncé. As me Pink Floyd nuk shkon as me The Eagles nuk shkon. E kupton çfarë është ajo? As nuk e di se çfarë është ajo në kokokako në atë. Zhanrin muzikor të Apo refreni asaj kënge Që ishte, ku di unë Si një barsaletë e treguar me nota Apo Hajtë mo Hajtë suksese Izraelit uh, Jo, s'ke asnjë gjë me shtetin e mreku jo, jo, S'kemi ça i themi askënd S'ka problem, vazhdo është, Ajo, kam thjesht Me këto juritë Kush ishte pastaj, jo, se duhet të shkosh edhe një shtresë tjetër. Njerëzit po ankoheshin për Italinë. Po. Që s'kishte mm. dhënë pikë për uh, këngën shqiptare. Ndërkohë që ne i dhamë 12 pikë. Po ne nuk është se ia dhamë vetëm Italisë. E kupton? Po, e kuptoj. Ia dhamë Malit. Po. E kanë lënë vetë kështu Jeri me një diferencë. Pastaj është Daddy Yankee në Korrik. 27 Korrik po. E ke shënuar se do të këndohet po, Despacito. Po Despacito aty. Po. Kështu që do kemi një verë plot me aktivitete. Plot me aktivitete po. Kështu që kanë filluar. Këto janë të konfirmuara. Çka ka filluar? Aktivitetet. Ëh. Kështu koncert dhe gjëra. Po, po. Megjithatë. Super, shumë mirë. Po, është Dua Lipa në Prishtinë, mos harroni. S'do kalojë këtë. Në gusht. Ja, s'ka koncert. Gusht Dua Lipa ka koncert Prishtinë, po ja ku është? Jo, më ka 3 orë edhe po ta bëj dhe drejtimin e saktë kështu. Nga ke dhe shpinë fiks. Andi. Kur ikën, kur nisesh në shtëpi Andi? 3 po, po. orë e pak. Je në Prishtinë, shif Dua Lipa. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, është ora tani 7:14 minuta, miq të dashur e hapim për Këtë të hënë të datës 14 maj me The Madden Brothers, kjo është We Are Done. Mirëmëngjesi të gjithëve. Radio Club FM, Klan Plus. Edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 ju mirëpresim me Jerin tani e cila ka zgjedhur për të na mm -hmm. frymëzuar një shprehje siç bën çdo mëngjes nga e kemi sot. Gabriel Garcia Marquez. Dhe shprehja është kjo. Okej. Okay. Jeta nuk është ajo që jetojmë, por ajo që ti kujton dhe si e kujton atë. Mm. E ngatërruar pak. Jo, s'është e ngatërruar, jo, është e bukur. Ngaqë m'u duk sikur u përfund. Pra nuk është vetëm ajo që jetojmë, por është çfarë çfarë mbetet, çfarë mbahet mend, po. Dhe se si e kujton. Regjistrimi domethënë, mm -hmm. kaseta. Në një farë mënyre. Isha dhe nuk prishet. Urdhëro. Ka ke vërtetë isha dhe nuk prishet. Për kasetën pra e po, kisha. Po mirë, dakord, Nuk është ajo që jetojmë, por ajo si është. Por ajo që ti kujton dhe si e kujton atë. Jeta pra miq të dashur nuk është ajo që jetojmë, por ajo që kujtojmë. Mhm. Mm Mbasi e kemi jetuar. Dhe më e rëndësishme se si e kujton atë. Se dhe kjo ka rëndësi. Okej. Me kalimin e kohës fillon të zbukurohet pak. Dakor. Mund të ketë pak zbukurime, po s'ka asgjë të keqe me këtë. Po nuk është uh, një gjë që gjithashtu është vërtetuar shkencërisht vite më parë madje. Mm -hmm, e vërtetë është. Që është gjë që ndodh. Njerëzit për shembull shmangin kujtime traumatike në mënyrë që të mund të ecin përpara në jetë. Dhe mirë bëjnë. Për këtë arsye për shembull fëmijët nuk mbajnë mend se sa dru kanë ngrënë. Se vërtet. Se po t'i mbanin mend të gjitha, do tu Nuk i mbajnë mend, por kanë mbetur diku thellë. Do ndikon te rritja, po. Okej, okay, mirë, faleminderit Jeri. Të lutem. Ajo që dëgjuat miq të dashur ishte nga Gabriel Garcia Marquez. Sot është tani Olta që na informon mbi motin. 18 gradë në këto momente, 25 do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 35% janë shanset për shi. Nuk pikon gjatë ditës, por shiu pritet të rritë Sa ja shiu fillon nesër. Vetëm nesër Lori, pastaj The Clash should I stay or should I go tani në klubin e mëngjesit ora është 7:19 minuta, miq të dashur ju përshëndesim nga Radio Club FM dhe Klan Plus. Muzik. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Fjalën e ka Jeri uh, Me dy zogj sot Ka më shumë se dy uh, Mirë, me dy zogj që mund t'i shoh unë që këtu Jeri Sot një papagall dhe një flamingo Çfarë ke tjetër? Ua, dhe një pëllumb. Se më mund të shoh tash. Dhe një pëllumb. Një pëllumb paqeje Jeri. Tjetër zog Jeri. Ah, të dukshëm vetëm kaq. Okej, mirë, dakor. Atëherë, çfarë do na tregosh këto moment? Dhe një vjerë. Po shkruaj diçka, ju e dini që teknologjia ka risi dhe krijon gjëra të reja dhe unë jam fiksuar për një kohë shumë të gjatë me me robotët. Ti je fiksuar për një kohë shumë të gjatë me robotët? Po, sepse thuaj ngadalë. Si? Jo, jo, tani prit se ti duhet të kuptosh se për çfarë robotësh bëhet fjalë. Nga ata robotët pra nga ata. Morën dhe shirin. Po tani s'kam ardhur edhe me video për të ta treguar se me çfarë robotësh unë fik jam e fiksuar. Mhm. Dhe në fakt bëhet fjalë për kompaninë. Boston Dynamic. Boston Dynamic, po e kemi po, parë. Ata ishin uh, ata që kishin ata qenë të frikshëm robotik. Bravo, dhe merren gjithmonë me krijimin e robotëve të rinj, por të frikshëm. Jo, këtë herë nuk është ai që frikshëm. Ai duket si fundi botës Jeri, ata qenë që hapin derën vetë. Qenë robot. Po. Edhe nga ecja, ajo ishte fundi botës thashë. Por kanë krijuar një robot që mund të vrapojë si njeriu. O sa mirë. Dhe kjo është hera e parë që bëhet deri mm. tani mm. që të krijohet një robot që të ketë pamjen e njeriut, kuptohet, i ngjashëm me njeriun dhe vrapon falë disa sensorëve të avancuar që ata kanë krijuar pikërisht për këtë. Po, pra, shumë interesante vërtet. Shikoje pak, shikoje Altin. Ai ma kalon dhe mua në vrap kam përshtypjen. Ai ty ta kalon në rezistencë. Po çfarë kanë vënë, çfarë kanë vënë në kurriz ashtu? Ka dhe një si backpack, si bateri. Si, a, është bateria? Kam përshtypjen që janë sensorët që e bëjnë të mhm. mundur lëvizjen e tij. Mund të kalojë një dru, po, mm. bravo i qoftë, qenka shumë i zoti. Por nuk është hera e parë që ata kanë krijuar një gjë të tillë, sepse e kanë krijuar para tij një që është me përmasa më të vogla, por që nuk pati rezultate shumë të mira, ndaj ata e risollën mm -hmm. si robot duke e krijuar në përmasa më të mëdha dhe duke i rregulluar sensorët ndryshe që ai të vraponte dhe të ecte uh, më mirë se paraardhësit. Unë mbaj mend uh, është 1.75 metra i gjatë. ky njerëzori po. Po. Se mbaj mend, mbaj mend këta robotët kur ishin këta po, në formën e kafshëve. Mhm. Me katër këmbë. Që njëri mund të mhm. hapte dhe derën për tjetrin, ia mbante madje pastaj. Tamam siç do ta mbaje derën për dikë që ta lije të kalonte mm -hmm. atë. Aty thashë unë bobo ç'na gjeti. Imagjino të të sulen këta. Me atë lëvizjen e të katër këmbëve ashtu, mm. nuk e di, po mua në fakt është sigurisht më tmerronin. Atëherë robotit i kanë vënë një emër, quhet Atlas dhe përveçse mund të vrapojë, mund të bëjë edhe ushtrime të tjera, tamam si ne. Ë. Po. Po mirë, çfarë mund të jenë përdorimet për shembull në dobi të njeriut të këtij roboti? Mund për shembull ta marrësh këtë si shok vrapi? Jo, ndoshta. Mos, e pse jo. Hm? Që mos jesh vetëm për shembull. Që mos jesh vetëm, se njerëzit duan të shkojnë palestër për shembull me dikë. Mhm. Ky nëse i bën se Okej, për të mos ndier vetëm mund ta përdorësh si kalë. Si kalë. Kur lodhesh i hipën kalipiç për shembull, të po. mban të mban Atlasi. Po, dhe duke qenë se Atlasi ka edhe një cilësi tjetër, që nëse ka pengesa në rrugë ku ai është duke ecur, ai mund t'i kapërcejë ato pa asnjë lloj problemi. Super. Super është. Faleminderit Iri. Goxha mirë Iri, po. Teknologjia, teknologjia. Një hap më afër. Epokës së robotëve. Siç e dini zonja e zotërinj, ne i kemi shumë qejf makinat, si Tamam. shqiptarë në përgjithësi dhe kur të flasim sot për makinat, nuk do të flasim për mënyrën se si i shikojmë ato gjithmonë, si makinat që të çojnë nga pika A në pikën B. Për transport. Po do mhm. flasim për makinat si një aset ekonomik dhe financiar. Më shumë do kemi një të ftuar special pas pak këtu në klubin e mëngjesit për ta sqaruar Më në detaje këtë gjë. Tani ka muzikë në Club FM në 104 dhe pastaj një blok i shkurtër publicitar, por është David Guetta që vjen bashkë me Sian, kjo quhet Flames, është bashkëpunimi i tyre më i fundit. Por uh, jo vetëm uh, për siç kemi folur gjithmonë nga pika mm -hmm. A në pikën B një makinë të çon, por edhe se si uh, mund të uh, përdoret makina ë uh, për një formë uh, të asetit ekonomik dhe financiar. Për këtë arsye kemi këtu në studio zotin Akan Ajdini, i cili është drejtori ekzekutiv për Iute Credit Albania. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Është kënaqësi që që të kemi këtu në studio, po un kam dëgjuar uh, vazhdimisht që të përmendet Iute Credit, po do doja që për dëgjuesit tanë, për ata që ndoshta nuk e dinë, të bëjmë një përkufizim se çfarë është që ju bëni uh, dhe ofroni. Atëherë, Iute Credit ka tashmë mbi 3 vjet që ekziston në tregun shqiptar, duke ofruar kredinë konsumatore më të shpejtë. Pra ne sot japim për 10 minuta kredinë dhe kredinë konsumatore njëkohësisht më komode nga pikëpamja e klientit. Pra vetëm me një ID, klienti vjen në degët tona mm. dhe për 10 minuta, siç thashë, mbaron punë. 10 minuta, një kredi për 10 minuta se. Tani uh, un kur dëgjoj për konceptin e kredisë, një sekond. Do të thotë magjik, jo. Ëh, e para kur kur na u desh një kredi për të blerë një apartament, U mor më shumë bashkëshortja ime sepse mhm. sepse unë e kam e kam shumë okay. si fobi këtë pjesën. Ti më thua mua që kjo mund të bëhet për 10 minuta, për 10 minuta po. zakonisht merret një suflaqe. dhe jo dhe jo gjithmonë. Dhe jo gjithmonë. Po, prandaj po them. Ma shpjego pak si funksionon. Atëherë, në fillim ia vlen sqarim që bëhet fjalë për kredi të vogla, pra jo për kredinë e shtëpisë siç Dakord, dakord, e kuptoj. Pra, bëhet fjalë për një kredi me një vlerë maksimale 100.000 lekë të reja kur je klient për herë të parë. e cila shkon deri në 200 mijë lekë të reja më pas, kur klienti klienti blen një produkt nga partnerët tanë ose merr kredi në degët tona. Po mirë, po ka shumë njerëz që kanë nevojë për kredi ekzaktësisht në në shumën që ju flisni, domethënë 100 mijë lekë të reja apo 200 mijë lekë të reja. Edhe më të vogla. Po patjetër, pse jo? Njerëzit marrin kredi 50 mijë lekë të reja, 40, 60, 70, sepse është ky koncept. Njerëzit e kanë me siklet me bezdi të trokasin më për të marrë borxh ke një mik, ke një familjar ose tjetër Dhe banka e trajton këtë kredi siç të trajtoi ty me këtë kredinë e shtëpisë. Mhm, mhm, mhm. I bie një çik gjatë. Është janë format për të mbushur duhet shumë vërtetime, dokumenta, letra. Në konceptin e Iute Credit, kjo kredi është demokratizuar, kuptimi që është bërë masive dhe është bërë e thjeshtë për klientin, pra vetëm me një ID, më komode se një ID nuk ka, se të gjithë e kanë. Sigurisht. Dhe për 10 minuta merr përgjigjen, paratë i merr tek posta Që e ke shumë pranë. Pra posta ka një rrjet prej 500 degësh dhe kudo, po të ecësh 10 minuta, gjen. E kuptoj, pra ju jeni praktikisht kudo, nëse do të që të po. E kuptoj. Po ndërsa flasim tani për për këtë po. produkt të ri që është është për për njerëzit që duan të blejnë një makinë. Po. Ky është një produkt shumë interesant, sepse duke nisur nga koncepti që sapo fola, pra kredia e shpejtë dhe komode për klientin, Iute Credit mendoi duke nisur nga kërkesat e klientëve Mhm. që po të lë makinën garanci, sa kredi marr, po makinë, a mund të blej. Duke u nisur nga këto kërkesa, ne kemi lançuar një produkt të ri në treg për makinat e përdorura që i adresohet njerëzve në dy mënyra. Në qoftë se dikush ka një makinë dhe e, do një shumë kredie caktuar, Mhm. atëherë ai mund ta lërë garanci këtë makinë dhe merr kredi 80% të vlerës. Pra un kam një makinë, le ta Ti ke domethënë kam një makinë makinë. tënden? Më duhen ca para. Të duhen ca para. Pra, lë shpinë garanci kolateral, merr kredinë. Po kjo ka qenë. Mm -hmm, e vërtetë. Makina është një aset, është një mhm. aset që është goxha i vlefshëm atje. Thjesht janë shumë më të vogla se sa në po, rastet e po, po. apartamenteve, pra, po funksionon njësoj. Po, pra në rastin e makinave ne financojmë deri në 700.000 lekë të reja. Mund të jetë 200.000 lekë, mund të jetë 100, mund të jetë 300. E kuptoj. Por ë kurse produkti i dytë mm -hmm. është rasti kur individi do të blejë një makinë. për publikun, mm -hmm. në masë të gjerë, me një koncept po aq të, të njëjtë që kemi ofruar kredinë Iute Credit. Pra, shumë shpejt, për gjysmë ore mbaron punë dhe mm -hmm. shumë lehtë. Vetëm me ID dhe lejen e qarkullimit në rastin e makinës, vjen tek degët tona dhe aplikon. Pra, uh, un kam një makinë Jeri do që ta blej. Jeri s'e kam një. Jeri do që të marrë një makinë, dakord, biem dakord për një çmim bashkë. Mm -hmm. Domethënë procedura e kësaj. Edhe kjo është gjysmë ore. Edhe kjo është për gjysmë ore. Po, aplikimin un ku mund ta bëj në këtë rast? Atëherë, Iute Credit mhm. operon në 6 degë. Dega kryesore është tek Ambasada e Vatikanit, te rruga e Durrësit në Tiranë. Kemi degë tek Unaza e Re, po. kemi degë në Kamëz, Elbasan, Fier, Durrës, por shumë shpejt edhe në çdo sportel të postës shqiptare do mund okay. do mund të aplikosh. Pra mund të shkojmë për shembull nëse shkonim tek rruga e Durrësit tek ambasada e Vatikanit, fillimi i rrugës së Durrësit aty. Mhm, mhm. Do të aplikonim uh, për këtë kredi, do të sillnim, po themi, uh, lejen e qarkullimit të kësaj autoveture, e Jeri do të vinte me ID-n dhe do dilte që andej me shumën që duhet më japi mua. I marr un këto para? Po, ose i marr un këto para. Edhe më thjesht, edhe online mm -hmm. mund të aplikohet. Pra, në website-in në, në website-in ton, iutecredit.al, mm -hmm. mund të hyhet, futen dhënat, aplikohet, ato na vinë në kohë reale dhe ne kontaktojmë mm -hmm. direkt edhe iniciojmë procesin. Për ata që dëgjojnë uh, Iute, uh, pra shkruhet mm -hmm. I U T E, uh, janë dy zanore bashkë, mm -hmm. Iute Credit. Kjo është një kompani uh, estoneze. Estoneze, estoneze. estoneze. Shumë pak njerëz e njohin Estoninë, në fakt, edhe unë së fundmi mm -hmm. kam mhm. pasur rastin ta njoh. Estonia është vend shumë i orientuar drejt IT-së. Pra është një vend ku sot shumë teknologjik, po, po. Është një vend ku sot votohet elektronikisht, ajo që duam ne këtu të bëjmë. Mhm. Ëndërrojmë, ëndërrojmë. Është një vend për shembull dy dy njerëz që kanë shpikur programin e Skype-it nga Estonia. Mhm. Po. Është një vend goxha i avancuar në drejtim. Pagesat elektronike janë janë të gjithëkudondodhura. Ky koncept është aplikuar edhe këtu në produktet tona që Klientët mbarojnë punë shpejt, mm -hmm. mbarojnë punë online, prandaj sa. Unë dua të bëj vetëm një dallim po. që mund të mbetet pakëz uh, pakëz i paqartë. Mm -hmm. Ku ndryshon ë uh, kjo që ofron Iute Credit, pra kjo mhm. kjo uh, po e quaj kredi e shpejtë mm -hmm. me me atë që quhet car leasing, është uh, koncepti car leasing që e dëgjojmë po. vazhdimisht që ofrojnë bankat tipikisht. Mm -hmm. Po. Ndryshimi kryesor është se e, e para aplikohet për makina të reja. Pra bankat tipikisht i, i drejtojnë klientët për të e, për të financuar makina të reja. janë janë shuma gjithmonë mbi 15000 euro, 15000 euro mm. vlera të mëdha. E dyta është që në rastin e car leasing, leja e qarkullimit kalon në emër të bankës. Pra bankina i takon bankës. Makina i takon bankës. Po. Këtu makina i takon klientit. E qartë. Ne, ne bllokojmë te regjistri i barrëve siguruese, mm -hmm. por mhm. makina i takon klientit. Mm -hmm. Dhe është i lirë, kuptohet, të shkojë kudo pa asnjë autorizim, deklarata, vërtetim, etj, etj. Dhe është një produkt që thashë, bankat nuk e ofrojnë sepse fokusohen te makinat e reja, kurse kanë interesin për të dhënë shuma më të mëdha në kredi. Kurse Iute Credit e ka interesin të ofrojë shuma të vogla, e kuptoj, të shpejta, të vogla sa më të thjeshta për klientët. Mhm. Mm një 25 mijë aktivë. Mhm. Mm dhe rreth 47000 klientë që kanë kaluar një herë në Iute Credit, plus bashkë me këta që janë aktivë. Domethënë, jemi goxha të njohur, domethënë, njerëzit e kanë provuar kanë tashmë, po. e kanë provuar tashmë përfitimet e kredisë që ofron Iute Credit. Megjithatë, kjo për makinat është është një produkt që po po vjen i ri dhe si risi në treg. Ëh, ë uh, dhe që do të ndihmojë shumë prej këtyre njerëzve që të kenë atë makinën për plazh dhe po për punë pse jo? Ne po bisedonim që më parë që në në Shqipëri hyjnë afërsisht 50000 makina në mm. vit. Çdo vit, po. Çdo vit. Të përdorura. Të përdorura, të përdorura pra nga individë emigrantë që vijnë, vijnë bashkë me makinën. Mm -hmm. Dhe në Shqipëri afërsisht ka një autopark, nëse mund ta quajmë kështu, rreth 450000 makina. Pra, që nga kjo mund të shikohet që individët e kanë qejf makinën, po. duan të bëjnë makina. Është e nevojshme, është e nevojshme, patjetër. Mjet pune, po dhe qejfi, po patjetër, patjetër, patjetër. Dhe ë ë kjo për t'u bërë e mundur që ta ketë kushdo, duhet të ketë pak mbështetje mhm, financiare. Mm -hmm. Po kreditimi i ekonomisë, le të themi edhe një bëj pikturë pak më makro pastaj, se mhm. kreditimi i kësaj bën që të xhirojnë, si thua, rrotat e ekonomisë sepse ka shitje ajo makinë vihet në punë, ajo krijon pastaj ku bën një xhiro këtu një tjetër. Dhe ne dimë se korin fier, po themi kështu. Ai byrektori pastaj bën një byrek më të madh. E kështu me radhë, kështu me radhë. Dhe më shumë druk po. Po, po kështu funksionon ekonomia e konsumit është është çfarë e bën është lubrifikanti i gjithë kësaj. Mhm. Unë dua të të falenderoj shumë për informacionin sonte. Kishim të ftuar zonja e zotërinj, zotin Akan Ajdini, i cili është drejtori i përgjithshëm i Iute Credit Albania. Online e gjejmë tek Iute Credit pikë al. Ok, edhe aty mund të mësoni më shumë pra për këtë mundësi që ju të merrni një kredi të shpejtë në 10 minuta, gjysmë ore në maksimum për ato që janë pak më të mëdha, mhm. por është është e gjitha uh, brenda kuadrit të 30 minutave dhe ju pastaj shkoni dhe mbaroni punët tuaja Kjo duket më mirë kjo. Që mos jetë vizit, po. Po, pra. Nuk e harroi ndonjëri. Hajde, duam topshi. Jo se atë okay. atë i-në e vura topshit nga mbrapa, po. Okej. Okay. Vizit. Po. Topshi, janë dy t njëra mbas tjetrës. Mhm. Mm Topshi. Vizit topshi. 0 6 19 20 7 12 2 2 Dërgoni mesazhet tuaja. Për çfarë luajmë, Olta? Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Zonja zotërinj, ja ku e keni anagramën V I Z I T T O P S H I V I Z I T T O P S H I Vizit Topshi. Okej. Okay. Vizit Topshi në klubin e mëngjesit. Hami. E gjete? Nuk po flas. O njeri. Nuk po flas Unë a unë zhjën Se si janë të gjitha 0692070222 për vizit Topshin që është anagrama jonë për sot Olta edhe një herë fitorja na siguron një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Kontroll të plotë mjekësor nga Spitali. Nga Spitali Amerikan. Okej. Okay. Ehm um, Po, dëgjoja ca këngë të lezetshme. Na nxirr një. Nise njëra nga Five Finger Death Punch. Si gjatë i re apo? Si ra gjatë? Janë këto grupet e rrokut atë. Po pra. Ashtu e kanë atë. Që nga gjithë. Jo doja që dëgjojë një moment uh, vokalet e, e këtij tipi, se është uh, është realisht është shumë i mirë. Five Finger Death Punch Tani në klubin e mëngjesit Dëgjo pak vokalet Altin Edhe ju çunat e tjerë, gocat e tjera V I Z I T T O P S H I. Vizit mm -hmm. Topshi. Olta ka premtuar se fituesi do të marrë një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Vizit Topshi. Kujdes. Tani, Altini me censurë. Jepim. Ai nuk e kishte provuar veten kurrë në dhe nuk i kishte më njerëzit e tij që erdhën së bashku me të në pallat kur ai u bë shogun. Pra, shogun. Ai nuk e kishte provuar asnjëherë veten në këtë gjë. Në valle, thashë unë ose në kudo, jo. në balet, në balet. Ai s'e kishte provuar ndonjëherë veten e tij në balet. Apo diçka tjetër. 0692070222 i pari prej jush ka për të fituar çmimin në klubin e mëngjesit, por duhet të gjeni miq të dashur se cila është censura. Ai nuk e kishte provuar veten kurrë në dhe nuk e kishte më njerëzit e tij që erdhën së bashku me të në pallat kur ai u bë shogun. Aha. Uh -huh. Bëhet më, pak më e thjeshtë kur dëgjon kur ai u bë shogun. Duhet të kenë një lidhje me njëra tjetrën. Natyrisht, Jeri. Po Jeri. Është vërtet. Lidhja me kërcimin, në këtë sens e thashë. Po mirë, do të thotë kur edhe shogunët kërcejnë, ndoshta. Vallja e shogunëve apo nuk e di. Një libër i mhm. marrë në bibliotekë Duhet kthyer. Kthyer është përgjigja e parë që Jeri jep, jo lexuar, por kthyer. Po pasi e ke lexuar. Sepse është e rëndësishme. Po po po, ke dhe ke shumë të drejtë sepse ai është detyrimi që lind. Pastaj e lexon s'e lexon. Punë për ty. Punë për ty, por që duhet ta kthesh, duhet ta kthesh. Në vitin 1970, në datën 9 dhjetor, libri nga Eldridge Cleaver, një libër me kujtime i quajtur Shpirti në akull, Soul on Ice. Okej. Okay. Duhej kthyer në bibliotekën e San Franciscos. Por nuk u kthye? Por nuk u kthye, Jeri. Në datën 9 dhjetor 1970. Wow. Nuk u kthye, vetëm se është kthyer këtë javë. Ose javën që shkoi më saktë. Po mirë, po kush e kishte? Nga erdhi. Dikush e ka, ja, kthyer te kutia sepse nëpër bibliotekat në Amerikë ke atë mundësinë që hap atë gjën edhe siç e hedh një letër në postë, mund të hedhësh librin. Okej. Okay. Ah. Nëse është brenda afatit, nuk ka nevojë që të hysh atje brenda dhe e marrin ato gratë që punojnë atje. Mm -hmm. I marrin, pastaj shënojnë që të gjitha gjërat është kthyer në kohë edhe e rikthejnë në fond. Atë, nuk ke nevojë që të hysh ti në bibliotekë. Po. Kështu që dikush e ka përdorur këtë kutinë, tëng tëng tëng e ka hedhur librin edhe pse, po themi, libri ishte 47 vjet me vonesë. Po. Më mirë vonë sesa kurrë. 47 vjet, 4 muaj dhe 29 ditë me vonesë kur u kthye. Dhe nëse do të ishin bërë llogaritë për uh, Se sa ishte kamata për vonesën, i binte që ai që duhet të kthente librin do të kthente edhe 1731 dollarë. Oh, oh. Po t'i masje ashtu vetëm që ata kanë një çfarë? Ka një tavan i cili është 10 dollarë. Deri në 10 dollarë të rritet kamata për një libër dhe pastaj nuk të rritet më. Kështu që vetëm 10 dollarë duhet që të do të paguajë. Paguajë ai personi. Po t'i masje po themi në aq ditë sa ç'. Mhm. Mm ashtu por ata i kanë vënë një tavan Që mos të mos të shkojë kaq shumë. Nuk dihet tani historia. Dihet vetëm që librit i mungon kapaku i pasëm dhe ka një vrimë të vogël në kapakun e përparëm. Oh. Pak i dëmtuar por është i njëjti libër që është marrë 47 vjet e kusur më parë dhe tani është kthyer. Ka kaluar një histori bie. Thonë se një Thanë njerëzit në bibliotekë po kërkojnë se kush është personi që e po, ka po, kthyer. Po nuk regjistrohen më. Po po i kanë nuk e kanë më ato regjistrin e para 47 vjetëve. Dhe duan ta dinë jo për gjë, po vetëm sepse duan të dinë historinë e këtij libri, se si u vonua 47 vjet deri atje dhe ajo që më bën mua kurioz është pas 47 vjetëve sa njerëz realisht flasim. Mhm. Mm do të merrin mundimin që ta rikthenin atë. Do thonë e di çfarë, duhet me e çu këtë libër. Po, derisa se kam 47 bërë. vjet më vonë, e kupton? Na ka zënë vend këtu. Çfarë gjëje mban mend ti për shembull nga para 20 vjetëve apo 10 vjetëve? Apo 30 vjetëve që duhet ta bësh sepse ka mbetur pa bërë, është një porosi e pakryer. Një libër i pakthyer në bibliotekë. 47 vjet, 4 muaj, 29 ditë më pas, edhe shkon ai robi dhe e dorëzon. Dhe tani thotë se jam në rregull. Paguan dhe atë 10 dollarshin dhe u lanë. Nuk e di, më duket shumë interesante. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit George Ezra tani me Paradise në Club FM Mirë se keni ardhur që të gjithë në klubin e mëngjesit Më shumë lojëra, kuize do të kemi ne pas pak Kështu që qëndroni me ne My love My lover, lover, lover I'm in paradise whenever I'm with you My mind My, my, my, my, my, my Well it's a paradise whenever I'm with you Mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, sapo dëgjuat nga George Ezra Ora është tani 8.15, mirëmëngjesi, Gazmend Malo Mirë se erdhe, mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Blendi, mirëmëngjesi Eri, mirë se ju gjej Nga Automag pikë com i dashur uh, Gazmendi, vjen çdo të uh, hënë këtu në klubin e mëngjesit dhe flasim bashkë për makinat, modelet e ndryshme E ca prej tyre uh, nga ato që i përdorim të gjithë, ca prej tyre nga ato që i ëndërrojmë Apo na shijon të paktën t'i shikojmë të gjithë Sepse janë uh, disi të paarritshme. Dhe sot le të flasim pak për uh, këto që na bëjnë të ëndërrojmë këto të paarritshme në një farë mënyre. E ku i dihet, ndoshta ndoshta, duke ju uruar, juve ndonjë ditë mund t'i arrini. Bentley Continental, Continental GT. Tani më përkufizo pak për çfarë do flasim sot. Pse për për këto uh, Po Blend frymëzimi më lindi nga një artikull që kam lexuar para shumë kohësh dhe cilësonte se si në epokën e bënte një analizë të tregut makinave mm -hmm. dhe thoshte se si në një moment krize dhe ka disa vite në fakt që jetojmë në një krizë pak a shumë të gjatë ose më të gjatë se se ato të, të viteve të kaluara, Uh, dhe dukej që ka një sektor të veçantë që nuk vuan asnjëherë nga kriza. Dhe ky është sektori i makinave luksoze ose super luksoze më saktë. Ëh. Mm dhe do të thotë çfarëdo gjë ndodh në këtë botë ka njerëz që Po mirë, sepse ata nuk i prek kriza. Zgjohen po pra, që zgjohen në mëngjes edhe thjesht mendojnë për të plotësuar teka dhe për kapriçot e tyre. Tani më tregove për këtë, e shohim edhe në ekran një video të këtij. Eh, Bentley Continental GT është eh, emri i këtij modeli. Shoh që vjen me ngjyrën blu të paktën, por ndoshta edhe të tjera. Duket uh, eh, një makinë shumë e bukur, autoveturë shumë e bukur. Çfarë është e po, veçantë? Po them që them që është pak blen të themi që është e bukur për këtë makinë, sepse realisht është një gjë shumë e veçantë, ë uh, eh, që dhe, dhe çfarë bën këtë të veçantë para çmimi, uh, modeli bazë dhe çdo klient i saj ofendohet nëse do blinte modelin bazë. Ëh, mm -hmm. uh, kushton Ka dhe model bazë. Ka një model bazë, do të thotë. Pse bëjnë këta për për të Po duhet një orientim diku një koordinatë, domethënë thjesht për të kuptuar se ku do fillojë ajo, mm -hmm. ai pazari domethënë në një farë mënyrë. Fillon nga 220 225 mijë euro afërsisht. Pra ndryshon modeli më, po themi modeli më i thjeshtë. Okej, okay, 225 mijë euro. Po. Pra një çerek milioni euro për për të filluar. Po kështu duket çik më shumë, kështu si e thua ti, po ajo është vlera, në fakt. Dakor. Ka një listë aksesorësh të pafundme, për shembull një gjë e veçantë që na ra në sy është që vetëm një lloj boje e veçantë me refleks edhe me mm -hmm. me kështu me perceptim thellësie në të kushton rreth 35000 euro. Pra vetëm boja. Ngjyra. Vetëm boja. Po, vetëm kjo lloj bojatisje, nëse mm -hmm. mund ta mhm. themi kështu. Mm -hmm. Megjithatë le të themi që është një makinë jo jo e zakonshme, ka një, domethënë montohet me dorë, nuk është një makinë prodhim industrial. Nuk është në linjë pra. Nuk është një prodhim linjë serie e të tjera. Mm -hmm. Gjithë e gjithçka bëhet me me dorën e këta i montojnë vetë pra. Po, po janë dhe këta janë e quajnë veten artistë dhe jo punëtorë montazhi në një farë mënyrë. Po, po, e qartë. Edhe mund edhe mund t'i quajmë ashtu. Ëm dhe kjo është një makinë që ë ka 12 cilindra ose 12 pistonë, është 6000 kubik, ka 639 kuaj fuqi nga 0 në 100 për 3.7 e të tjera e të tjera. Pra është një makinë super luksoze, por e e, e prodhuar për njerëz që kanë qejf t'i japin vetë makinës, jo për shofer pra. Mhm. Mm Domethënë, pa diskutim njerëzit që klientela e Bentley është mhm. natyrisht shumë e pasur dhe kanë shofer sepse nuk duan të vuajnë stresin e trafikut, duan të bëjnë ndoshta gjëra të tjera, ndoshta ata kanë kanë kanë gjumë. Po në ato modelet e tjera, mos është luksi i përqendruar, po themi në sediljen. Po ja, po themi, po të shikojmë për shembull një model tjetër që është një Rolls Royce Cullinan dhe Cullinan është një SUV i parë mhm. ndoshta që prodhon uh, Rolls-i. është një makinë që ë uh, domethënë është kot të flasim për gjërat normale që ka sisteme sensorë apo ku di unë, po të përmendim diçka të veçantë, ka kamera dhe sensorë në pjesën e përparme të makinës mm -hmm. që mhm. shofin poshtë nga rruga mm -hmm. dhe qëllimi është ata të shikojnë nëse rruga ka gropa apo gunga apo çfarëdo lloj gjëje dhe që makina të përgatisi përgjigjen e amortizatorëve që mos ta ndiejë prapanica e po themi ë zotrisë zotërisë apo zonjës, po kujdo që është pasagjer. Okay. Uh, dhe kjo makinë ndër të tjera ka në pjesën e pasme ka një frigorifer i cili është i predispozuar që të mbajë shampanjë. Është i po, predispozuar. Po. po. Një frigorifer me predispozim. Tash mund të mbajmë edhe Coca-Cola atje. Po, po, sa po, pranon, hajde futë edhe Coca-Cola. Ka një sensor që ndalon. Coca-Cola është një gjë që të gjithë Coca-Cola njësoj e pin, si i varfri si i pasuri. Uh, Normal. Kështu që jo. nuk do bënte shumë lajm, thoshim frigorifer me Coca-Cola, po, po jo. e veçanta është që ka dhe vend të veçantë të posaçëm për gotat me të cilat pihet shampanja në këtë makinë. Që të mos thyhen normalisht. Po, që të mos thyhen dhe që të jenë ndoshta të freskëta ashtu siç duhet të jenë e të tjera. Super. Ka në pjesën e pasme një sistem sediljesh, që kur ti hap derën e bagazhit, Këto dalin, domethënë janë të mbështetura tek makina, por rrotullohen nga jashtë. Mm -hmm. Kanë dhe një tavolinë pra kur ti je duke bërë një piknik, mund të pra të ulesh në dy karrike. Ah, që... dalin jashtë, këto janë te rollsi tani po. Janë tek rollsi, janë brenda në mhm. makinë. Mm -hmm shtyp një buton atje, mm -hmm. dalin kush e di çfarë del dhe domethënë krijohet mënyra që këto dy karrike rrotullohen dhe shohin nga pjesa e jashtme, domethënë në natyrë. Më trego edhe njëherë si quhet ky modeli Roycit? Uh, kulinan. me 2L. Ne kemi publikuar është një nga lajmet relativisht të fundit javën e kaluar. ë uh, dhe a plus mund të bësh edhe një porosi tjetër atje për shembull tek tek firma Rolls-Royce mm -hmm. që në varësi të sportit tënd të preferuar ata të krijojnë një, domethënë, sistem të posaçëm për të mbajtur pajisjet me të cilat ti luan sport. Ta bëjnë uh, Ta bëjnë kështu për shembull, nëse jemi i futbollit vënë ca rrjeta që të mbash topa. Po, nëse je i futbollit topa, nëse je i golfit si sport popullor, po golfi për shembull golf, golf, qitje, ski, çfarëdo lloj gjëje. Golf, qitje, ski, sepse ai që nget një Rolls Royce sigurisht që vret drer në kohën e lirë dhe Apo jo, me qitje dhe, dhe bën ski. Po, me, pra me, me një sy po. Pavarësisht, po pavarësisht gjithë kundërshtimeve të ambientalistëve apo WWF etj etj. Janë njerëz që i lejojnë vetes gjëra shpeshherë edhe të ndaluara. E s'ka njeri që na acaron më pak. Ehm, po gazi duhet ta kuptoj këtë gjë. Ehm, këto mjete kaq luksoze, domethënë janë për t'i shërbyer, po themi një një tregu, sigurisht që është shumë i ngushtë, por që është shumë të vogël. Nuk i llogarit para. Dje po shikoja uh, një dokumentar për Teslën dhe dhe më bëri përshtypje sepse Tesla ishte një person që ë uh, përfundoi që vdiq në varfëri sepse ashtu i shkoi jeta, por ishte shumë i dhënë mbas po, luksit. Po, po. dhe jetonte edhe në shoqërinë e këtyre Westinghouse-ve, këtyre investitorëve të mëdhenj të asaj kohe, ata që kishin bërë para me linjat hekurudhore me dhe kërkonin uh, që të investonin dhe të hidhnin parat që të bënin më shumë. Këta njerëz qysh atëherë dhe tani vazhdojnë jetojnë në një rang tjetër, domethënë nga nga gjithë të tjerët dhe dhe donin që gjithçka të ishte Ashtu. E veçantë, ekskluzive Lux. dhe vetëm e tyre. Domethënë, asgjë nuk vlen në qoftë se nuk është diçka që e kanë ata dhe s'e ka askush tjetër. Mm -hmm. uh, dhe çmimi realisht nuk ka rëndësi. Sepse e pam, në, në këto makina që ne po flasim, besoj ndoshta tani është do shohim edhe diçka tjetër, paraja nuk është gjëja kryesore në blerjen e tyre. është e kundërta. Domethënë, ata nuk pyesin mm -hmm. sa kushton, ata duan një gjë ta kenë vetëm ata. Dhe nuk mjafton që të vendosim inicialet e emrit të qëndisura diku apo, sepse është një detaj shumë i thjeshtë. Ata e kanë gjithë tash. Po mund ta bëj kush do. Inicialet e kam parë nëpër këmisha kështu edhe të gjithë domethënë. Çfarë do? Lloj lloj inicialesh, FM për shembull, ose BS. Apo ku do të thosh? Atë shiko. Ehm um, Flasim pak për një personazh tani. Tani flasim për një personazh, i cili me meqense ti Blend fole pak për stilin e jetesës, ë uh, është i përfolur që mund të jetë ndoshta megjithëse me pasuri të padeklaruar, por më i pasur i botës dhe ka një një një stil jetese që është vërtet ekstravagant. thuhet që ka një katër jahte, 15 helikopter, mbi 40 avionë, një personazh me katër jahte dhe 15 helikopter. Po, një 40 avion, e mhm. e ku di unë, domethënë dhe në njërin prej tyre avionëve ka një tualet prej floriri që kushton vetëm tualeti mbi 5000. Mund ta kuptoj që të kesh të kesh avion privat, se nuk do jesh as i pari as i fundit, po pse duhen 15 copë? E pse më tanë helikopterët. Po sepse bën si helikopter bën koleksion Blendi, i bën koleksion. Ka helikopter patjetër duhen 15. Helikopter duhen 15. Sa është i kuqi, i blui, i verdhi. Me dy vende, me katër vende, me 10 po. vende, është për gjueti, është për nuk e di për shëtitje, por si tash edhe nga helikopteri nuk kemi shumë specialistë, po, po jo. mundojmë ta sajojmë pak gjën. Do të luks, katër vendsh. Po ka nga ata të armatosur, të blinduar e ku di unë. Me autogaz, po. po. Okej. Okay. Dalim te makina tash. Atëherë kush është ky personazh? Ky personazh është Vladimir Putin. Okej. Okay. Okay. Po e mendoja. Uh, I cili fillon të ngjasojë ndoshta me me ikonën, i cili në në në paradën pas zgjedhjeve zgjedhjeve të fundit uh, zbuloi një surprizë për të cilën uh, inxhinierët më të mirë të Rusisë kishin 12 vjet që punonin. Ehm, bashkë me një institut, të institutin e ushtarak, i cili merret me kërkime dhe zhvillime e të tjera e të tjera, dhe bashkë me një shumë të madhe parash, po mhm. punonin për të prodhuar një makinë unike vetëm për të. Normal. Ë, tani ka një bazë kjo gjë, pra, sepse një institut inxhinierësh, jo një institut çfarëdo e një pra, instituti qendror i Rusisë, pra me inxhinierët më të mirë të të, të vendit. Të Rusisë. Dhe të Rusisë. Jo, është institut po- gjerman austriak. Jo, jo, jo ndonjë fshat ose ndonjë qytet ose ku di unë, domethënë, pra nuk është një gjë prej 2-3 vetash që punon në një laborator, një institut i tërë. Një institut këtu afër te liceu, po. Aha. Po mund të jetë mund të jetë një nga kabinetet e këtij instituti tjetër që po flasim. Kanë prodhuar një makinë. Kanë prodhuar një makinë unike. Ë uh, kanë marrë lekë pafund, kanë bashkëpunuar me Porsche, natyrisht mm -hmm. kishin dritë të gjelbër që të bashkëpunonin me çdo lloj kompanie, me çdo lloj prodhuesi në botë. Ë uh, dhe uh, do duhet të prodhonin një makinë unike për Vladimir Putin. Uh, ka një bazë kjo gjë. Uh, në përgjithësi liderët e shteteve të ndryshëm zgjedhin që të udhëtojnë me një makinë që është prodhuar e vendit të tyre. Siç Kadillaku për shembull për presidentin amerikan. Siç Kadillaku për presidentin amerikan, Silvio Berlusconi lëvizte me një Maserati Quattroporte, Angela Merkel, Merkel ka një Audi A8 dhe është parë shumicën e rasteve, megjithëse po gjithsesi një prodhim gjerman. Një prodhim mm. gjerman. Ka ajo ka sigurisht shumë për të zgjedhur aty. Ka çik zgjedhje po. më shumë në fakt, po okay. Emmanuel Macron është parë me me me një DS7 që është një prodhim luksoz i Citroenit. Mhm. Kështu që Rusia nuk prodhon makina aktualisht ose të paktën jo të këtij kalibri, jo të më të të për përdorim të zakonshëm, kështu që duhet ta prodhonin një patjetër. Pra është makina e prodhuar për presidentin nga shteti, edhe pse shteti nuk bën të tilla. Nuk është bërë nga një porosi tek Mercedesi, nuk është jo, një porosi jo, tek. Jo, ai e ka patur, po u mërzit me të, me sa duket. U mërzit me Mercedes. U mërzit me Mercedes. Me Mercedesin e prodhuar për të. Iu mërzit ai Mercedes. Po, po, po. Normal. Tani mërzitet blen çdo makinë. Jo sigurisht. Që kushton 3-4-500 mijë, ndoshta edhe shumë më shumë sepse ai mund me siguri ka futur brenda gjëra të veçanta, ka qenë blinduar e të tjera. Gjëra dhe njerëz, po. Ëh, edhe kafshë ose lëkura kafshësh origjinale që ndoshta me koka tigri që lëvizin. Ëh, ai ka mbytur një gjarpër në atë vend. Po s'e ke parë? Bën kështu. Ma trego pak këtë makinën, se akoma s'e kemi treguar emrin e saj. Quhet Kortezh. Ah, pra. Quhet Kortezh ky modeli atëherë. Emri vjen natyrisht Kortezh, nga fjala kortezh, pra që do mhm. karvan. Përdorimi kryesor do të jetë ai një karvan presidencial mhm. natyrisht në rastin e Putinit. Kjo makina ka kushtuar i gjithë projekti ka kushtuar mbi 200 milion euro. 200 milionë euro. Po. Mbi, më fal. Si projekt. Po, sa copë ka bërë? Si projekt, ka bërë një, një. Vetëm një vend. Po, domethënë është quajtur projekt, për ta zbukuruar pak, po mhm. sepse në fakt është që të prodhosh një makinë është një projekt në vetvete. Po kanë prodhuar vetëm një dhe vështirë se do prodhojnë tjetër sepse ai duhet të ketë kjo makinë duhet të jetë një ekzemplar i vetëm. Ë është thënë ama që nga ky projekt do përfitojnë edhe disa miliardërë të tjerë rusë. sepse duhen kënaqur dhe ata në të njëjtin si pjesë e të njëjtit projekt do prodhohet edhe një SUV, i cili besoj do mund të jetë për shitje të lirë në fund. Kjo është auto veturë. Pra. Kjo është veturë, po. Dhe në fakt nga jashtë është një lloj kopje e gjithsesi e, e një Rolls Royce apo një Bentley luksoz. Duket ekzaktësisht një Rolls Royce, me thënë të drejtën, po ta shikosh nga larg, domethënë ka të gjithat, po themi cilësitë, atë grillën e përparme të zgjatur dhe të varur, edhe Atë lloj rënd, rëndese, ke parasysh që që ka një Rolls. Apo një Bentley, nëse do. Po fix, ndryshon pak nga brenda në fakt, sepse që në fillim sa shikojmë fotot ajo është ajo logo e aplikuar në timon po, që. Po, flamuri është stema e Rusisë. Flamuri, stema e Rusisë, po po e quajmë ajo logo presidenciale në rastin mm -hmm. e Putinit që që në fakt është e aplikuar në mënyrë jo jo shumë estetike, Blendi, jo shumë të rafinuar. Dhe nëse mendojmë që luksi është i marrë, është është i frymëzuar ose i kopjuar, domethënë, nga një Rolls Royce, është pak si si si një element që stonon. E mirë për shoferin është, megjithëse Putini mund t'i japi vetë kësaj. Për shoferin, po Putini natyrisht është personazh ekstravagant, nuk po. nuk diskutohet që mund t'i japi kësaj gjëje. Tani Rreth kësaj makine nuk është që ka shumë detaje sepse shumë prej këtyre gjërave duhet të ngelen sekret për arsye sigurie. Mirë, që është kjo e papenetrueshme nga plumbi e këto gjëra këtu. Pa diskutim nga plumbi dhe nga predhat, pra nga lart dhe nga poshtë, e të tjera kanë studime të veçanta, gomat natyrisht janë me material të veçantë. Ë, uh, karakteristikë që kanë këto lloj makinash është që kanë një peshë shumë të madhe sepse pikërisht prej këtyre materialeve, të cilat janë pjesë ë, mm -hmm. uh, domethënë e teknologjisë përbërëse, Dhe meqenëse ka janë shumë të rënda, duhet të kenë dhe një motor shumë të fuqishëm. Po këto janë të gjitha detaje që akoma nuk janë publikuar, nuk janë deklaruar, mbahen sekret, do publikohen në një moment të dytë. Çfarë nuk e uh, dim. Çfarë dim deri tani ne për uh, makinën Kortezh? Kush kush flet për këtë? Meqë nuk janë publikuar akoma. E kanë publikuar të gjithë websajtet që merren me me industrinë e makinave Blendi, ë uh, përfshir Top Gear, përfshir Quattroruote në Itali, në Gjermani, Autobild e të tjera. Ë uh, këto janë disa nga normalisht këto që shikojmë këto janë disa nga Përpara se të dilte ka pasur një periudhë gjithë të gjithë që thoshin hamendje se si mund të duket një Kortezh. Hamendje se si do të mund të duket një makinë e tillë, dikush i ka shkuar më afër, dikush çik më po. pak. Shumë mirë. Ëh, shpesh 200 milion dollarë. Po vëmbastem duket. Dollarësh për për të bërë 200 milion dollarë, euro, pound, mm -hmm. nuk është në fakt shqetësuar njeri për pagesën e kësaj fature, po domethënë informacioni është për 200 miliard, 200 milion euro. Super. Ta gëzojë. Ë, uh, ta gëzojë them unë. Jo, mund të thuash tjetër. Bravo i qoftë. Po inshallah po edhe trashëgimtari i tij që do vi mbrapa, nëse do dikush tjetër pas ti do mm, mund të. Zot doja, nuk, domethënë ajo nuk është makinë që nuk më merr mendja se shquhet për shpejtësi, për manovrime, për gjëra. Një gjë aq e rëndë sa ç'duket se është ajo është për të të ruajtur uh, në raste rreziku dhe për të shprehur uh, pushtet, po themi, siç kolonat e gjykatës duhet të jenë të gjata të larta që Të impostohet ajo si godinë se këtu është ligji. Është edhe kjo do të jetë kështu që këtu është presidenti edhe presidenti i Rusisë, për më tepër, sipas sipas Vladimir Putin. Po nuk thashë që është i Rusisë apo Rusisë. Ëm le të, po t'i kthehemi makinave që pamë më parë Blendi, të dyja ato apo dhe shumë të tjera që ne kemi trajtuar dhe që mm. ekzistojnë në botë, realisht janë, domethënë nuk kanë asnjë lidhje me këtë gjë dhe po t'i kthehemi edhe një herë botës së pasionit, botës së makinës, botës së domethënë të përzgjedhjeve në bazë të kritereve që secili prej nesh e ka dikush e do performante, dikush luksoze, e pra, dikush ka brele të tjera. Në këtë moment të duket uh, goxha më e lehtë dhe si një pupël ajo 225.000 euro Jeri për, uh, për Rolls Royce-in e ri, apo jo? Kështu që po, në një farë mënyrë është edhe një lloj kështu ekstravagance, gati, gati shpërdoruese me paratë kjo gjë dhe këta miliarderë që shpesh të tjerët, pra këta që janë që, që duken si të mirët tani, që shpenzojnë vetëm vetëm 300 ose 400 mijë euro për një makinë, e kanë ndërgjegjen pak më të pastër, mm -hmm. sepse janë shifra realisht. Janë kusurime, kusurime fare, disa kusure. Okay. Shumë mirë, po unë me këto para okay. do bëja një Unë e humba mendjen për Çfarë do të bëj? Faleminderit Gazi. Faleminderit ju. Folëm për makinën me Gazin sot miq të dashur, makina uh, luksoze siç ishte. uh, Rolls Royce i ri e gjithashtu edhe Bentley, Bentley i ri mhm. Continental quhet GT Continental GT edhe gjithashtu edhe Kortezhi është uh, makina me porosi unike në botë e presidentit të Rusisë domethënë zotit uh, Vladimir Putin kthehemi mbas pak Gazi faleminderit Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aldi, mirëmëngjes Ota Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Do të shikoni foton e këtij personazhi këtu Jeri, shihe pak, është Jim Ratcliffe që po shikon. Alamet burri. Ky është njeriu më i pasur në Britaninë e Madhe. Po, po, po. Ua, s'ka të lajme. Hm? Pound është pasuria e zotit Ratcliffe, i cili po, është Çfarë bën ky në jetë? Për të parën herë në krye të listës së njerëzve më të pasur, ky është një zotëri i cili është rritur jetim, pothuajse, oh. në periferitë e Manchesterit është i bërë vetë Njëra nga gjërat që është interesante për i bërë vetë. i bërë vetë miliarder, po ah, themi. Okay. Nuk i ka po. paratë të trashëguara, dhe është hera e parë që një njeri i bërë vetë është në krye të listës dhe tregohet se Bravo. kjo listë uh, që publikohet çdo vit në Britaninë e Madhe, njerëzve më të pasur, sa vjen edhe bëhet më meritro meritokratike. Mm -hmm. Kur ka qenë hapur për herë të parë para 30 vjetëve, lista dominohej nga Njerëzit të cilët ishin të gjithë, po themi, nipër, mbesa apo bij të, të mm. miliarderëve të dikurshëm, po themi, fisnikë apo gjëra të kësaj natyre. Ndërsa tani në listë shikohen se kanë hyrë shumë nga sipërmarrësit, nga investitorët e tjera e tjera që i kanë bërë paratë e tyre me anë të zhvillimeve teknologjike apo lëvizjeve në biznes, ë uh, që e bën atë pra më meritokratike se më përpara. Ça biznesi ka ky? Ky ka biznese të shumta Jeri, mm -hmm. por biznesin e tij të parë e ka hapur në vitin 1992, zoti Jim Ratcliffe, uh, dhe ka qenë atëherë në moshën 45 vjeçare. Kështu që ka shpresë për shumë prej jush që s'keni mm -hmm. hapur akoma biznesin tuaj të parë, në moshën, uh, po themi, 35 vjeçare, se Mund të hapni mbas 10 vjetësh biznesin e parë dhe të jeni një ditë njeriu më i pasur Atë ditë në po Shqipëri, po, presim. themi, apo në Britaninë e Madhe. Po s'kemi yes, yes, moshë. yes, yes. Kemi edhe 6-7 vjet kohë Pra. për ta hapur biznesin e parë. Edhe për të bërë pastaj më i pasur. Tani më mirë vonë se sa kurrë. Po po shkruan diçka nga Tani çfarë ka qenë biznesi i parë? Në Ky ka një kompani e cila merret me uh, kimikate, me shpime tani, Se kam përshtypjen dhe shpime për, për karburante, për ah, gazra, okay. për gjëra të kësaj natyre, po Kam përshtypjen që kompania e tij ka evoluar në vite, nuk e ka pasur të tillë në 92-shin. Po. Ë uh, ai ka qenë biznesi i parë, nuk e nuk e kam këtë informacion. Por po ju flas pak për listën. Pastrim që kimik mos. Se në vitin 1889, kjo listë pra që quhet Rich List, dhe botohet në Britaninë e Madhe, kishte vetëm 200 emra. Mm -hmm. Në kur u botua për herë të parë përpara 30 vjetësh, 200 emra dhe nëse kishte 30 milion pound, kjo mjaftonte për të qenë pjesë e listës me 30 mhm. milion pound. Ndërsa tani lista ka brenda saj 145 miliarderë Pra vetëm me miliarda uh mhm. -huh. janë 145, 11 më shumë miliarderë këtë vit nga viti i kaluar. Vitin e kaluar kishte pasur 134 miliarderë. Mm -hmm. Këtë vit lista mban 145 miliarderë dhe që të futesh në listë ku janë 1000 vetë, jo 200 vetë tani, mm -hmm. duhet të kesh minimumi 140 uh, 115 milion pound. Okay. Wow. Për t'u futur në listë. Kur u hap lista 30 milion pound, futeshe në listë. Tani po të kesh 30 milion pound nuk të fusin fare në listë. Po. Megjithatë lista... Kanë ndryshuar kohët, normal. Në para 30 vjetëve kishte vetëm 200 vetë, me minimumi 30 milion pound, ndërsa tani lista ka mbi 1.000 vetë, më falni ka 1.000 vetë, dhe, dhe ai që ka më pak nga këta ka 115 milion pound. Në këta 1.000. Që i bie që njerëzit janë pasuruar. 145 të parët nuk i llogarisin me miliona, i llogarisin me miliarda. Paratë e tyre, 145 të parët në listë. Kështu që në këtë në këtë mënyrë uh, tregon se si uh. në fakt paraja e re thonë ata ka tejkaluar paranë e vjetër. Paraja e bërë rishtazi, paraja e bërë me investime, me gjëra në biznes, më e fuqishme se paraja e trashëguar dhe e ruajtur siç e mbajnë ata shpesh brez pas brezi. Po e mbajnë edhe kështu vetëm me përfitimet që kanë nga nga bankat. Nga bankat, nga mm -hmm. interesi bankar. Interesi bankar, domethënë. Sepse edhe ai është goxha i madh për rastin e këtyre, pa ata i lënë aty janë të sigurt, nuk i luajnë këto në një farë mënyrë çimenton sepse nuk kanë riskun e këtyre të tjerëve që janë dhe nuk i po. as nuk i ulin, as nuk i rrisin, ëh. Në një herë të përfundojnë në rrugë këta, këta që investojnë, investojnë, investojnë, por bam bam bam bam të të jep në 2-3 vende dhe pastaj të bie komplet ajo. Gjithçka. Kështu që varet se si e shikon. Po shikoj për shembull, se po të tregoj pak që po shikoj për mm. Tesla, Netflix mm. ka një dokumentar mbi jetën e Teslës. Mhm. E tregon mbi Gjërat që ai bënte mirë e gjërat që ai bënte gabim. Si Musk-u. Si ë uh, si Musk-u në një mënyrë po flas edhe si po, shpikës që ishte në atë kohë. Ëh. Mm. Tregonte se si uh, Tesla kishte ca ide për shembull që më në fund u realizuan. Kishte idenë se ai mund të përçonte energji elektrike. Ëh. Mm -hmm por edhe fotografi, imazh, zë, figurë, video, çdo gjë përmes një kulle. mm. gjigande që po ndërtonte, e cila do ta lejonte atë të dërgonte për shembull elektricitet aq volt sa donte, aq sasi sa donte në cilindo vend të botës që donte kudo. T'ia çonte Romës. Ba apo Bangkokut, mm -hmm. apo që nga kjo kulla që ishte në formën e një kërpudhe të madhe gjigande hekuri. ë uh, për cilën ai uh, madje mendonte se me këtë mund të çonte dhe mesazhe në Mars, pati raste pasaj në të plakur të tij që thoshte se kishte folur me marsianët, çka ia breu pak personalitetin si shpikës e shkencëtar. Ai kishte shpikur motorin me korrentin alternativ që është mm. shpikja më e madhe. Ai ka shpikur mënyrën se si ne përdorim korrentin. Mm. Dhe dhe ë uh, Për këtë arsye, shumë nga teknologjia që u zhvillua për shkak se elektriciteti ekziston dhe përdoret lera letë oh. lehtë le, eh, relativisht lehtësisht po mund të thuash atë relativisht lehtë është për shkak të Teslës po kjo kulla njëherë përfundoi e shitur për scrap Oh, nuk funksionon. Se këtë po mendoja gjatë gjithë kohës, normal që gabimet ndodhin. Ja, dhe kur ti ke idera që janë ndryshe dhe janë shumë më të mëdha se sa koha ku ti jeton, mm -hmm. normal që gabime bën, no? Sepse sepse uh, tregon që ky jetonte në luks, e përmendëm edhe pak më herët. Jetonte në luks në njërin nga hotelet e New Yorkut për 20 vjet. Mhm. Mm dhe duhet të jetonte gjithmonë në një dhomë e cila kishte një numër që plotpjesëtohej me 3. Ai madje ka vdekur në dhomën uh, 207 apo diçka e tillë, domethënë në katin e 33, ajo mhm. ishte dhoma 33 diçka. Po mbante një dhomë njëra ishte 207, domethënë gjithmonë duhet të ishin të plotpjesëtuara me me 3. Tre kati ku ai bënte thosh 27 xhiro not kur bënte not sepse duhet ishte plotpjesëtuar me 3. E kishte ishte fiksim imagjino këtë. Po, pra. Ishte ë uh, kështu uh, mikrobofob, bakterofob, nuk donte të takonte njerëz normal. Po. Ishte ishte një humanist i madh, po një... humaniteti nuk është se e duronte dot, domethënë në po. në afërsinë e vet, nuk e donte fare. Dhe kjo kulla e madhe e çelikut që Tesla po ndërtonte, që ishte një gjë gjigande me të cilën do përçonte thash fotografi, imazh, tekst, zë, kudo në botë do t'ishte ai në një çast siç ne tani në fakt i dërgojmë përmes celularëve, ë uh, iu dha hotelit për të shlyer borxhin prej 20000 dollarësh që ai kishte akumuluar. Mhm. Mm teksa jetonte atje për vite me radhë. Dhe hoteli e hodhi me dinamit dhe e shiti pastaj për skrap dhe shfrytëzoi tokën nën kullën për të bërë një hotel tjetër. Po kështu përfundoi ajo. Po dhe tregonte se si ishte në luftë me Markonin atëherë për shpikjen e këtij mjeti që ne po përdorim në këtë moment e radios. Radio. Mhm. Mm Sepse uh, Tesla thoshte që Marconi po përdorte teknologji që Tesla i kishte patentuar. Marconi ishte një shpikës i shkëlqyer, realisht ishte dhe uh, një inxhinier shumë i zoti. Për t'i vënë këto pjesë së bashku në përdorim, e për të sjellë radion, por secila prej tyre, nëse këto do ishin tullat, i kishte ndërtuar Tesla, i kishte shpikur Tesla fillimisht dhe ato i takonin Teslës, dhe më vonë, rreth 6-7 muaj, mbasi kishte vdekur dhe Tesla, Gjykata dha një vendim që thoshte se shpikja e Markonit në fakt ishte e bazuar dhe i takonte patentave të atëherë ishte tepër vonë. Të Teslas. Por atëherë ishte tepër tepër vonë. Si gjithmonë. Tesla edhe i donte parat, por edhe s'i donte. Me njërin nga tani i donte parat e para edhe për të jetuar, por edhe për të vënë në në punë ëndrrat që kishte. Ëndrrat që kishte. Po, pra, se pa para nuk mund të bënte asgjë. Çfarë kishte? Aty e kishte të gjithë idenë që donte të bënte këto gjërat. Dhe tregonin në njërin nga deal-et që pati bërë me uh, Kur shpiku motorin elektrik, ky tipi, Westinghouse, që ishte partneri i tij bëri një kontratë Teslës, që i jepte Teslës 2 dollar për çdo kilowatt orë që ky do të prodhonte përjetësisht. Mhm. Mm Edhe thoshin sikur Tesla të kishte marrë vërtet 2 dollar për çdo kilowatt orë që Westinghouse do të prodhonte me centralet e veta të mëdha elektrike më vonë, Tesla do ishte bërë padyshim njeriu më i pasur në historinë e botës. Po. Për shkak të kësaj, mirëpo në një moment Westinghouse thotë, "Shiko, jam në një pikë shumë të vështirë, tha, dhe nëse unë respektoj kontratën që kemi bashkë, unë nuk e realizoj dot projektin." sepse nuk kam, nuk kam, nuk t'i jap dot. Mm. Dhe Tesla jo vetëm që nuk negocioi me të për një çmim më të ulët, Të kishte thënë, okej, okay, jo 2 dollar për kilovat orë, mm -hmm. se është pak shumë, me thënë të drejtën. Po më jep 10 cent për kilovat orë. Po. Jo, e grisi fare kontratën. e grisi kontratën aty në vend dhe tha nuk kemi nuk detyrohesh asgjë, po hajde të mbarojmë këtë projekt se është shumë i rëndësishëm që ta ta bëjmë këtë motorin elektrik, që e bënë edhe edhe ja ku jemi. Po Westinghouse-i mbeti i pasur, edhe familja e tij. Tesla, Tesla vdiq vetëm në katin e 33 në New Yorker Hotel. Në vitin 1943, me ça fjalë. Se e pashë dje këtë dokumentarin dhe e kam mm -hmm. e këtë freskët. Po. Bashkë me Black Panther, me ça fjalë. Ah, okay. Po s'e ke parë dhe filmin. Kush e ka parë Black Panther? Nuk e kam parë unë akoma. Si ishte? Po, do ta shikoni. Uh, Super film. Është mm. shumë interesant. Shumë interesant. Zonja zotërinj, ju jeni me klubin e mëngjesit këtu në valët e Radio Club FM, do t'japim fituesin? Po. Të anagramës. Është Kozeta fituese dhe thotë pozitivisht. Pozitivisht është saktë, bravo. Të lumtë. 906. Bravo Kozeta. Numri fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Vizit Topshi është pozitivisht. Ndërkohë, censura. Ai nuk e kishte provuar veten kurrë në dhe nuk e kishte më njerëzit e tij që erdhën së bashku me të në pallat kur ai u bë shogun. Çfarë kanë thënë ata? Çfarë s'kanë thënë njëri? Kam njëri. Tim giotin, jo, jo, jo. në arte marciale, në jo. përdeshje. Jo. Jo jeri. Nuk thashë as gjeltin. Do bëjmë edhe një herë Eugen Bushpepa nga nata finale. Po po. Në e Eurovisionit. Genti mhm. aty nuk e di më. E çao po. Na ka nderuar gjithë. Na ka nderuar gjithë thotë Altin Sulaj dhe kur thotë Altin Sulaj miq të dashur. Bravo, bravo. Okej, Eugen Bushpepa zonja zotërinj në uh, Lisbon atje me një këngë të jashtëzakonshme. Performancë e mrekullueshme, bravo i qoftë. Na ka nderuar që të gjithë me Zërin e gjithçka. Uh, dua tani që të marrim një moment për censurën këtu në klubin e mëngjesit dhe dua t'ju kujtoj se keni një shans për të fituar bluzën e ekipit tuaj të preferuar, origjinale dhe dhuratë nga produktet Head and Shoulders dhe Old Spice. Po më parë kjo censurë. Ai nuk e kishte provuar veten kurrë në dhe nuk e kishte më njerëzit e tij që erdhën së bashku me të në pallat, kur ai u bë shogun. Atëherë, këto janë të dyja produktet që fitoni nëse e gjeni se në çfarë ai nuk e kishte provuar ndonjëherë veten në censurën që Altini ka thënë. Flitet për një Ku di unë tani? Shogun. Një shogun potencial, po, dikush që do të bëhet shogun, mm -hmm. por nuk e kishte provuar ndonjëherë veten në në çfarë? Pra... Dhe do të fitoni edhe këtë kutinë këtu, e cila ka shampon nga Head and Shoulders, ka Xhelin e rrojës nga Gillette ka edhe një uh, peshqir me mikrofibra. E gjithashtu në anën tjetër është kutia tjetër që ka deodorantin nga Old Spice, aroma i burrit vërtet, dhe ka edhe një shampo. Edhe shampon e trupit mm -hmm. nga Old Spice. Gjithashtu pra keni shampo koke, shampo trupi, ë uh, keni për t'u rruajtur këtu xhelin, keni peshqirin për të fshir, keni edhe deodorantin pastaj për në fund për të bërë spray. E gjitha një. Nga Old Spice, gjitha këto janë uh, një dhuratë pra për juve. E do t'ju kujtoj se sa herë që blini produktet Head and Shoulders. Që është një nga shampot më cilësore që mund të gjesh, edhe kundra zbokthit është Shampoo numër 1. Numër 1. Mm. Ndërsa ë uh, dhe produktet Old Spice ju mund të merrni atë kuponin e vogël tatimor që ju jepet në dalje të marketit tuaj dhe me të të hyni tek klubi i yjeve Pik al, klubi i yjeve me një i, jo dy. Mm -hmm. Klubi i yjeve, pik al dhe të regjistroheni. Dhe mund të fitoni ose bluzën e njërit nga ekipet që luajnë në Rusinë 2018 origjinale, cilëndo bluzë që ju dëshironi. apo një televizor 58 inç për të parë këto ndeshje, që do ishte fantastike. Dhe eksperiencë shumë e bukur. Po, njëra apo tjetra. Kështu që këto janë uh, lajmet. Ne largohemi këtu, do të kthehemi shumë shpejt në klubin e mëngjesit, ka pak publicitet Mirëmëngjesi zonja e zotërinj, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi me Jeri, Altinin, Olden dhe Lorin dhe doja që fjalën t'ia jap koleges tani, jepi kolege. Mbani mend që para pak kohësh ju kam folur për një artiste të re, 27 vjeçare. Ajo është nga Kina, e ka emrin Yuya He. Yuya He, po mhm. s'e mbaj mend domethënë Jeri. Jo, çfarë duhet të mbani mend nga ajo është është një grimiere, është artiste dhe imitonte grimin, domethënë lyente fytyrën e saj duke imituar personazhe të ndryshme po, vipa, siç ishte Taylor Swift edhe më shumë. Por këtë herë ka shumë ndjekës në rrjetet sociale, këtë herë ka xhiruar veten Blendi duke imituar një ndër kryeveprat që është Mona Lisa, një ndër kryeveprat e Da Vinci-t. Uh, wow. ajo grimon veten e saj përgjithsisht është një punë që ajo do duket sikur është Mona Lisa po. Ia ka dalë në mënyrë të përkryer, do thosha unë, uh, e ka bërë një punë të mrekullueshme dhe kjo punë i kushton rreth 5 ose 6 orë, uh, por megjithatë ia vlen sepse përfundimi është një rezultat i jashtëzakonshëm. Domethënë përveç personazheve që ajo imitonte, në fakt ka nisur historia e saj si një lojë apo si një lloj basti që miqtë e saj kishin hedhur, mm -hmm. duke qenë se kjo merrej me grimin, por jo në këtë lloj forme. Ata kanë uh, hodhën një bast fillimisht nëse Ju Ja Hi mund t'ja dilte që të imitonte personazhet e njohura, siç ishin këngëtarët botërorë, ajo e fitoi bastin sepse ja doli mbanë dhe këtë herë ka provuar të imitojë disa nga pikturat më të famshme duke nisur me Da Vinci. Wow. Por nuk është e vetmja. Fantastike. Edhe tashmë. Kjo qenka e çmendur Arrin që ta bëjë domethënë. Perfekte. Super, bravo i qoftë. Bravo. Blogeri nga Kina zonë Zetrin, ju ja hi. Po, ju ja hi. Ju ja hi. Që bën bëhet si Xhokonda, mm, krejt ashtu duke duke u trukuar. Po, kur e tregon në një video edhe procesin se si ajo arrin që të marrë trajtat e fytyrës së portretit aq të njohur mm -hmm. nga të gjithë. Po. Është interesante. Do të thonë sa orë zgjat Jeri kanë një kështu? 5 deri në 6 orë. 5 deri në 6 orë nga fillimi deri në një personazh, po. Mhm. Po, normal. Kuptohet. Ai çan. Identik, do zëmë se jemi atë aty. Ja, zëmë se jemi, se ëndra gjithë është që ti je fat. Atë në fakt. Mirë po, domethënë kam përshtypjen që ajo që kërkohet, detajet që kërkohen janë janë shumë kështu. Si? Detajet që kërkohen them janë shumë të imta, duhet të jesh po, shumë i kujdesshëm e shumë të kesh një sy të jashtëzakonshëm. Po, është shumë kur ti grimon dikë tjetër është diçka më e thjeshtë, po të grimosh edhe veten në të njëjtën kohë, kjo është akoma më e vështirë. Po. Si proces pune. Po shtyje pak videon përpara të shikojmë në në finale pastaj se ku jemi. Oh, kjo është tjetër. Dalim në pikturë tjetër, po. Wow, je. Tash e ka nisur me. Edhe kjo është Da Vinci, kam po. përshtypjen unë. Edhe kjo është një Da Vinci tjetër, po. siç është. E ka nisur me Mona Lisën, pastaj ka bërë disa tjera. Super, faleminderit Jeri. Të lutem. 9 e 9 minuta në këtë moment miq të dashur, dëgjoni pak censurën sepse është shansi juaj për të fituar një paketë me dhurata nga Old Spice dhe një tjetër nga Head and Shoulders dhe Gillette. Po duhet të gjeni se çfarë fjale mungon që Altini e ka fshirë në këtë klip. Ai nuk e kishte provuar veten kurrë në dhe nuk i kishte më njerëzit e tij që erdhën së bashku me të në pallat, kur ai u bë shogun. Pra, ai nuk e kishte provuar veten kurrë në pip, në mhm. betejë, mm -hmm. në vështirësi, në ushtrime, në jo, drejtim, jo, jo, jo, në jo, jo. luft, jo. në rol udhëheqës. No. Mm -hmm. Është një gjë, Altin për shembull një talent, po themi një valle apo një jo, këngë. Jo, nuk është, nuk është talent. Apo është një vend. Është një vend, do thoja. Okej. Okay. Shumë mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, është 9:10 në këtë moment. Jerin, mirëmëngjes. Kemi me ne Tinçën. Mirëmëngjesi. Është me ne Olta. Mirëmëngjesi. Dhe Lorin Terezi gjithashtu. Mirëmëngjesi Lorin Terezi. Mirëmëngjesi. Si jeni zotri? Mirë. Se shumë shumë heshtur keni qenë sot. Është pak i smur. Mm, jo more çfarë. Jam çik. Vërtet e ke? Me grip pak. Oh. Po mirë. Fillimi i gripit domethënë, ku është ajo Me seri. seri. Okej. Okay. Me seri. Me Fitues çmimesh. Mund mos ta njihni fare, me thënë drejtën unë nuk është se e njihja, megjithatë një kompozitor francez tepër i njohur atje, mm. me emrin Pierre Boulez, Boulez. Mhm. Mm që ka për këngë si Répons. Ëh, uh, mos di fare lexoj uh, frëngjisht sa keq jam. Ka gjë lexoj shumë. Ashtu jemi të gjithë. Dialogue de l'ombre double. Dialogue de l'ombre double. Po. Le marteau sans maître. Etj, etj. Mhm. Ka fituar 26 çmime të tilla Boulez. Okej, okay, çfarë çmimesh? Çfarë çmimesh? 069 20 70 222. Po pse ti je kurioz zotri që të marrësh vesh pak nga Po, absolutisht. Muzika e këtij? Ja një këngë për shembull. Do ta dëgjoj. Jepi urgjent. E vitit të... A është këngë kjo? 1900 e... Në kësë që nga kësë që nga... Po pra, kompozitor filmash. Kompozitor filmash. Po jo vetëm. Mm. Ne që punojmë në radio na duhen këto. Lezetshme kjo, fillimi. Se mund të mund të bëjmë një dramatizim të Liza në botën e çudirave. Ku më mirë se kaq, shikoje. Dhe Liza pastaj ndoqi lepurushin në vrimën e zezë. E tjerë, e tjerë, e tjerë. Ok, çfarë çmimesh ka fituar Pierre Boulez, miq të dashur kompozitori francez, na shkruani atje. Do të fitoni dy bileta për në Cineplex për filmat e kësaj të premteje. Fantastike e premtja e shkuar me The Avengers Infinity War dhe Isle of Dogs nga Wes Anderson në Cineplex. Por uh, çdo uh, javë ka filma të rinj, kështu që bëhuni gati për të premten që vjen. 9:17 minuta e 46 sekonda në këto çaste jeni me klubin e mëngjesit Jovanotti do këndojë Le Canzoni. best radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Është uh, ditë e hënë sot. Dhe vjen mbi disa mbas disa lajmesh që ndodhën të shtunën. Kam përshtypjen unë, dolën të shtunën në mbrëmje. Njëri prej tyre ishte dhe më i bujshmi ishte uh, përcaktimi i arrestit në shtëpi për mm -hmm. ish-ministrin e Brendshëm, zotin Saimir Tahiri. Kur u bë kjo? Që u dha nga gjykata të shtunën mbrëmje. E di ai, e di. E di më po. Se është njeriu më i më i mirinformuar për çështjet e prokurorisë. Ai mezi e ka pritur. Dhe hetimet. Pa na fol pak Altin, si po shkojnë pistat e hetimeve? Deri tani çdo gjë po shkon siç duhet, por na duhet kohë. E kemi mësuar dhe ti që i dëgjon lajmet me një vesh Po? Kjo është gjëja që, por eh, prokuroria pra kishte shkuar në gjykatë për të kërkuar një masë arresti që ishte me burg mm -hmm. uh, për, për ish-ministrin, por uh, gjykatësja që ishte e gatshme në fundjavë për të parë këto çështje, sepse kështu ndodh. Pra prokuroria ka një pretendim, shkon në gjykatë, gjykata vendos dhe çfarë vendos gjykata është pastaj ajo që bëhet. Dhe sa mirë që është kështu sepse qytetari duhet ta ketë një mbrojtje Mos jetë prokuroria në gjendje që të bëjë çfarë të dojë me dikë. Kjo është ideja. Ë, uh, megjithatë gjykatësja pra ka vendosur që ka qenë mjaftueshëm për arrest në shtëpi, por jo me burg, siç donte prokuroria, ndërkohë që pala tjetër, ajo e mbrojtjes, mm -hmm. uh, zoti Tahiri, pretendon sigurisht të kundërtën të arrest. Të dyja palët, ata thonë që gjyka, uh, prokuroria nuk ka prova të reja. Kështu që në bazë të Të ishte për të arrestuar thonë do ishte po, arrestuar. Arrestuar me me provat e vjetra. Kështu që mm. nëse s'ka prova të reja thonë ata nuk duhet të ketë edhe ndryshim të natyrës së uh, lirisë që gëzon qytetari Tahiri. Gjithsesi, të dyja palët do të shkojnë edhe një herë në gjykatë për ta apeluar vendimin e kësaj gjykatëseje mm -hmm. për arrestin në shtëpi Pala mbrojtëse do ta apelojë duke kërkuar lirinë për zotin Tahiri ndërsa pala e prokurorisë do ta apelojë për të kërkuar burgimin e tij. Kjo është e midisme pra dhe asnjëra palë nuk e do, po duan o jashtë o brenda. Tani, ë uh, pyetja është për ju që na dëgjoni, kur do të shkojnë ata, në cilën ditë? të javës. Okej. Okay. Do të shkojnë ata dhe hapim njësh X2. A ti thua se çfarë do të jetë vendimi? Parashikimet për zotin Tahiri. Jashtë apo brenda? Mirë, mirë që ty të vjen për të qeshur për këtë. Jeri. Ç'ke me jerin ti? A dhe jeri. Jashtë apo brenda? Një dyshin Jeri, një dyshin. Prapë s'e mbaj mend që ishte një dyshit. Pra, del Sajmja, mbetet Sajmja në shtëpi apo shkon Sajmja në burg është? X-i është shkon në burg. Jo, X-i është në shtëpi, siç është tani. Mhm. Njëshi është del, jashtë, dyshi, dyshi është në burg. Nuk ua tregoj. Mund ta luash njësh X për shembull, ka është për apo Do se dy shiks ose. Unë s'luaj bixhoz Lori. Okej. Se di më pas. Unë jam me atë këto di. Ka qenë njëri nga aksionet e para të policisë kur Saimir Tahiri mori detyrën. Ai aksioni kundra bixhozit që quhej Fundi i po. Marrëzisë. Mban mend apo jo? Që u vun me shirita ana ashtu po, do po. hiqeshin të gjitha këto pa ja ku i ke. Marrëzia për ta luajtur. Operacioni Marrëzia vazhdon. Është për ta luajtur me gola. Më e çmendur se kurrë. Operacion i çmendur, po. Nëse e lëm, ok, na thoni për cilën ditë të javës do të paraqiten të dyja palët në gjykatë për të apeluar vendimin e marrë të shtunën për arrestimin e ish-ministrit. Ëh, mm -hmm. uh, edhe pse arrestimi është në shtëpi pra. Ëh. Mm -hmm. Ai nuk mund të dalë. Ky është një kufizim. Nuk mund të dalësh nga shtëpia. Dje e ka kaluar edhe e pashë atë To mediat janë më kështu. Video. Ëh, me mediat që të rrin kështu domethënë shikojnë sikur uh, zog në kafaz apo ku di unë se çfarë. Është pak apo jo? Këtë doja të thosha, ti që të dalësh në balkon për të pirë një cigare siç robi bën ndonjëherë. Edhe dikush të filmon. Edhe të filmojnë duke pirë një cigare për. Po tani. Privatësia zero. Do thosh ti do bëhet një Big Brother enkas vetëm për zotin Tahiri. Jo këto politikanët që s'i kap shtëpia i duhet një arrest shtëpie, t'rrinë n'qejf me shpis. Atë thon, po. Lori shkon në një këndvështrim pozitiv. Kom shit, e di, në një hidhur fare Lori. Me këtë kështu. Ironi dhe ti. Jo. Si të dulshi, jo. Dhe tani A a a a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Gjumi është çelësi për një ditë të mirë dhe të lumtur, ndaj asgjë nuk mund ta zëvendësojë atë. Për këtë arsye ju këshillojmë tre gjëra të cilat duhet të mos i bëni përpara se të shtriheni për gjumë. Cigare. Studimet kanë treguar se ata që pinë cigare vetëm para se të shkojnë në shtrat janë shumë të lodhur të nesërmen. Gjithashtu, duhanpirësit shpenzojnë më pak kohë në fazën REM, sepse nikotina liron hormonin serotonin. Mish për darkë. Nëse ju nuk doni që vakti të shqetësojë gjumin tuaj të fortë, hani ushqim të lehtë para gjumit. Tretja e proteinave në trup shpesh është punë intensive e vështirë, ndërsa trupi është në një gjendje tjetër. Reçipeta shumë të ngushta. Rroba shumë të ngushta pengojnë ciklin e gjumit duke çuar në një temperaturë të rritur trupore si dhe duke zvogëluar nivelin e serotoninës, pra ju rekomandojmë që të flini me pizhame të rehatshme. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta, Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit në radion kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus Wow, edhe në ekranin e Klan Plus gjithashtu është 9.20, na iku koha kështu jeri Pa e ndjerë fare Si pa dashje mm. Të martën në gjykatë Po. Mm. Bravo. E saktë. Të martën pra është takimi në gjykatë. Po. 302 mbaron numri Gerdit, fiton dy bileta për nesër. Gerdi. Gerdi. Të lum Gerdi. Dy bileta për nesër në Cineplexx janë për filmat që shfaqen në Cineplexx të premten. Për ne të enjten premierë. Janë premiera të enjten. Por uh, dëgjuesit e klubit të mëngjesit mund të shkojnë falas të premteve për të ndjekur këta filma. Çift gjithmonë. Ëh, uh, edhe veç kësaj, Ça i bie, sot është e hënë, po? Nesër është e martë të mërkurën ka një ngjarje të mhm. rëndësishme Në pallatin e kongreseve këtu në kryeqytet Miq të dashur me mbështetjen e Glinës Dhe quhet Diva Show Uji i Glinës, po është Diva Show Janë uh, divat më të mëdha shqiptare Irma Libohova mm -hmm. Rovena Dilo Eneda Tarifa dhe Besa. Gjithashtu. Ëh, mm -hmm. uh, të njohura tani vetëm si Irma, Rovena, Eneda dhe Besa, sepse janë diva, e ke parasysh? Nuk u thuhet më mbiemri pastaj sepse çupa. po të ishin uh, si gjithë të tjerat. Po janë me të vërtetë ëh uh, gra që kanë bërë muzikë dhe histori në muzikën shqiptare, të gjitha në një natë, të gjitha në një skenë, në skenën e teatrit të Pallatit të Kongreseve këtu. Kështu që mund ta përjetojmë së bashku një natë magjike me të vetmin ujë që na bashkon, që është uji Glina. Yes. Edhe ti e dëgjon se si Irma Libohova këndon Uji Glina. Me ujin Glina. Pra si mund të jetë kështu. Edhe ato është apo është uh, super udhëtim, ha? Mhm. Mm super udhëtim ndër vite sepse me sa duket do të këndojnë edhe këngë. Këngët e tyre më të mira ndër vite. Po. Gjithë repertori që kanë patur edhe do ishte bukur të bënin ca gjëra për shembull që këndonin këngët e njëra tjetrës. Besa që këndon si Irma, Irma që këndon si Besa. Eneda, Eneda që këndon si Rovena, Rovena që vendos mos këndojë për momentin, pastaj këndon si Besa. Super. Ehm, um, 16 maj pra, ora 20, Pallati i Kongreseve, sjellë nga Glina, 16 maj. Ora 20. Pas mhm. nesër po të mërkurën. Super gjë. Shumë mirë. Hajde ta bëjmë një pyetje. Hajde ta bëjmë një pyetje. Hajde të japim dy. Çfarë do japim? Do japim dy bileta. Po do bëjmë uh, do diva show. Okej. Shumë mirë. Atëherë Olta, meqë the hajde ta bëjmë një pyetje, le ta bëjmë një pyetje. Zoti Edi Rama. Mm. Po. ka folur në programin ekskluziv që transmetohet të dielave në Top Channel për uh, këtë ngrehinë të re. E cila uh, sipas tij është shumë e bukur mm -hmm. dhe në harmoni me qytetin që kemi. Për cilë për, për çfarë bëhet fjalë? 0-6-19-27-12-2 Ai ka thënë është uh, shumë i bukur dhe në harmoni me tiranën që kemi Kujdes këtu mm. Sepse tek uh, detajet është djalli E ke parasysh djalli, djalli është kështu Me dy brirë edhe një bisht Aha. Po pastaj Tiranën që kemi është uh, le ta themi tani. Tirana është një qytet i cili është përdhunuar rreth 20 vjet nga ana arkitekturore. Dhe vazhdo. Domethënë ç'i është bërë, po të kishte qenë një grua Tirana do i kishte sytë e nxirë. Këmbët e thyera. Mm. E kupton një shpatull që s'e ngre dot, kështu se edhe kjo është thyer në një moment tjetër. Ka atë komunën e Parisit si çiban kështu tumorial. E gjithsesi, është Tirana që kemi, të cilën ka pas shumë njerëz që kanë kontribuar. Nuk po i zë me emra kush kanë qenë që kanë kontribuar për pallate, gjëra e shkatërrime të jashtëzakonshme në qytetin tonë, humbje të identitetit, humbje të ngjyrave të formave, të kujtesës atyre që kanë qenë njerëz që vijnë nga larg, por shumë s'njohin më lagjet e tyre dhe në vend të tyre janë ca ca marrëzi. Kështu ku fëmijët tani duhet të ecin mes hunjve të hekurta, betonit, hip e zbrit nëpër gjëra kështu të, nëse domethënë po është Tirana që kemi. Është një Tiranë, është një Tiranë e cila është më tu. Po të hysh në lagje një herë me një shëmti të jashtëzakonshme, me një ngushti, me një ku s'ke ku parkon, ku s'ke ku jeton, ku etj etj. Për këtë Tiranë po flet zoti Edi Rama, i cilës ai ka qenë gjithashtu, po themi në një farë mënyrë arkitekt. ë uh, Ky kjo godinë e re thotë rri në harmoni me Tiranën që kemi. Normal. Jo me atë që mund të kishim pasur, që duhet të kishim pasur apo që do të kishte qenë. Po me atë po që kemi. Po me këtë që kemi është në harmoni të plotë, kështu që i bie edhe kjo të jetë një gërdallë ndoshta. e jo, do them kështu. Nuk e them këtë dhe as nuk e mendoj, sinqerisht. Por s'e kemi parë akoma. Nga ana logjike mund të ishte ashtu që për Tiranën që kemi, hajt se mirë. Hajt dhe kjo. Hajt se mirë është. I rri fiks. Po. Dhe kur është një pirat për shembull, ç'është për një pirat një Një vragë tjetër kështu. Nder dhe krenari. Apo jo. Është një nder, është më shumë lavdi, po. Më shumë histori. Unë të paktën kështu e kështu e imagjinova, ndoshta ia fus kot, ç'është. Për kë bëhet fjalë pra? Po. Për cilën godinë bëhet fjalë? Që është sipas kryeministrit në harmoni shumë të mirë me Tiranën që kemi. Hec. Tjetri. Kemi pas pak në klubin e mëngjesit. Hec pra, tjetri Knoti. Edhe kjo shumë mirë është me muzikantët që kemi. Janelle Monáe. E dëgjojmë tani. Ka folur Kemi një fitues. Stadiumin dhe kullën pra. Po, është vërtet ishte fjala për stadiumin dhe kullën e tij. Mhm. Mm është Marvi fitues i dy biletave për Bravo, Marvi. Show. Tani Jeri, Jeri ka një mm. papagall, një flamengo pikturuar nga para dhe Altin. Mm. Pyetje për ty, kujt? Çfarë zogu ka të pikturuar nga pas? Jeri kësaj uh, Bluze. Bluzes që ka veshur mhm. sot. Një pëllumb. Ah, mbajti mend, bravo Jon. Bravo. Ktheje një herë. Një pëllumb, pra është saktë pëllumbi i paqes, siç mund ta shikosh atje duket që që është i bardhë si bora. I bardhë si tamam si pëllumbi i Papa Françeskut. Duke faleminderit Jeri. Faleminderit. Me këtë kemi mbërritur në fund edhe për ditën e sotme miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit 3 orë me juve. Është kënaqësi që ishim bashkë. Privilegj. Nder dhe privilegj, po. Dhe lavdi. Dhe lavdi, sigurisht lavdi dhe famë. Famë dhe dhe çfarë uh, tjetër? Famë dhe viplik. Edhe viplik, po. Është kënaqësi nder privilegj, famë dhe viplik për uh, çfarë uh, them tash? I thamë të gjitha. I thamë të tëra. Olta. Po. Kam uh, 200.000 lek borxh. Ëh, uh, gjithashtu, gjithashtu. Uh, e morën vesh të gjithë. Po më kanë ndihmuar Olta. Do në një ditë Në një ditë po, pse kemi kamate? Sigurisht. Ne thjesht ta thashë që ta kesh në radio kështu se mos mos kesh më merak. Ne do të takohemi sërish nesër Orgesa Zaimi është duke ardhur në valët e radios Club FM, miq të dashur me Music Box deri në mesditë.